بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز التوكل على غير الله وعليكم السلام ورحمة الله فيما يقدر عليه المخلوق أيوة فيما يقدر عليه المخلوق وتعطيه قدر عليه هل يجوز التوكل على غير الله على المخلوق اذا قدر عليه ذاك المخلوق هذا اعتماد ليس كنت توكل هل يجوز يتوكل يعني التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه لا يجوز لا ما يجوز نعم التوكل لا يكون الا على الله مطلقا اما المخلوق فهو اعتماد او ثقه به او توكيل وحينما نقول ثقه به وثقه بما بانه يقدر على ذلك الشيء وعلى الثقة ليس كالثقة بالله أن الله على كل شيء قدير هذا مقيد يعني مقيد نسبي c'est une confiance qu'on place par rapport aux limites de la créature ce n'est pas la confiance qu'on a comme en Allah Azza wa Jal qui est totale هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك لا ماذا قال إبراهيم حين ألقي في النار نعم طيب نواصل اليوم نقول في باب فيه أربعة دلالة كثيرة فنأخذ كلها إن شاء الله حاول son cours باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله وقول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون sont-ils à l'abri du complot d'Allah et seuls se sont à l'abri du complot d'Allah le peuple de perdants وهذه الآية ينبغي أن يذكر لمن يقول دائما يقع في المعاصي ويقول إن الله غفور رحيم ceux qui n'ont de cesse tout le temps de faire des péchés à longueur de temps parce que tu les conseilles te disent que Allah est miséricordieux et pardonneur يقول في شرح الكلمات مكر الله استدراج العاصي بالنعم le sens de du complot d'Allah ici c'est le fait que Allah accorde aux désobéissants des bienfaits pour l'emmener par échelon vers son châtiment comme ça s'imagine que ce qu'il fait c'est bien al-khasirun al-halikun perdant الشرح الإجمالي ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة على أن على أهل القرى وعلى كل من سار سيرهم حيث أنهم يقد- يقدر لم يقدروا الله حق قدره ولم يخشوا استدراجه لهم بالنعم وهم مقيمون على معصيته حتى نزل بهم سخط الله وحلت بهم نقمته ثم يبين سبحانه وتعالى أنه لم أنه لا يقدم على هذا الأمن إلى القوم أو يقدم نعم أنه لا يقدم على هذا الأمن إلى القوم الهالكون الخائبون الخائبون. Donc, الله عز وجل بلم les gens des cités et ceux qui suivent leurs traces du fait qu'ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur et n'ont pas grain justement qui ne les mène par échelon vers leur châtiment en, leur comblant, les comblant de, de bienfaits alors qu'eux qu'on perdure dans les marassis, les péchés à tel point que bout d'un moment cela a fini par arriver ils ont subi le châtiment Et Allah Azza wa Jalla informe que seuls les perdants agissent de la sorte. كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا لهم باب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été rapporté rappelé nous leur avons ouvert les portes de toutes choses <coughs> nous leur, nous leur accordé <coughs> les portes de toutes choses c'est-à-dire ils ont eu dans la dunya tout ce qu'il leur fallait à tel point qu'ils ont qu'ils en sont qu'ils en sont qu'ils s'en sont réjouis puis nous avons saisi soudainement et là ils ont ils en furent confus ils n'ont pas compris هذا الفوائد وجوب الخوف من مكر الله obligatoire d'avoir peur justement du complot d'Allah ثانيا جواز وصف الله بالمكر على سبيل المقابله il est permis de, de décrire Allah justement le fait qu'il complote mais cela n'a lieu que en contrepartie envers ceux qui eux-mêmes complotent ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين عليه الصلاه بصفه مقابله c'est-à-dire qu'on ne cite pas seul cet attribut on le cite dans une situation de contrepartie envers les gens qui méritent cela ثالثا الامn min makillah sabab lil halak sentir à l'abri du coupeau d'Allah est une parmi les causes de la perdition مناسبه الايه للباب حيث دلت الايه الكريمه على وجوب الخوف من makillah donc ce verset vient indiquer l'obligation d'avoir peur justement du makr d'Allah مناسبه الايه للتوحيد حيث دلت الايه على تحريم الامن من مكر الله لان ذلك يستلزم تنقيص كمال الله المطلق وذلك مناف كمال التوحيد donc ce verset par rapport au tawhid c'est quoi le lien c'est qu'il interdit le fait de sortir à l'abri du complot d'Allah Azza wa car cela implique de réduire de la perfection d'Allah parce qu'Allah est parfait celui qui est de la sorte il réduit de ses perfections et cela bien sûr s'oppose à kazalik au tawhid qui est complet c'est comme si tu disais que Allah ne fera pas ce qu'Allah est censé faire en fait que Allah ne te fera pas ce que tu mérites de recevoir وانظروا الفرق بين من يأمن من مكر الله من مكر الله وما كان عليه الصحابة la différence qu'il y a entre ces gens-là et les sahaba comme on a pris tout à l'heure dans le hadith de Anas قال قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم هلكوا en jurant par Allah qui sont perdus قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك pourquoi قالوا النفاق النفاق il a dit النفاق النفاق ils ont senti en eux comme s'ils se sentaient hypocrites comme Hanzara le hadith de Hanzara avec Abu Bakr et lorsque le Nabi sallam leur a interrogé sur les causes de cela ils ont dit nous ne sommes pas plutôt lorsque nous sommes avec toi nous sommes dans un hal lorsque nous te quittons nous sommes dans un autre hal avec nos familles nos enfants nous ne sommes pas comme nous sommes avec toi donc ils ont cru que c'est du nifaq il a dit là ma ma wa nifaq seulement l'être humain il a différentes situations قال لي حديث Hanzara sa'a wa sa'a un temps pour tout et un temps pour le rappel et un temps pour vos pour les, les, les occupations de la dunya et bien sûr quand tu es dans la dunya ta foi va descendre mais c'est pas du nifaq c'est normal par rapport à ça قال لو كنتم معي او لو كنتم معي دائما في هذا المعنى لو كنتم على حال الذي انتم معي لصفتكم الملائكه في طرق المدينه vous étiez constamment en toute situation comme vous êtes avec moi les anges vous auraient serré la main dans les routes de Médina. Cependant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et des fois, des, des macharil qui nous font oublier beaucoup de choses. Non. ثم قال في الدليل الثاني قل الله تعالى قال ومن يقنط من رحمة الله إلى الضالون qui donc désespère de la miséricorde d'Allah à part les égarés ها قلت رحمة رحمة الله آه من رحمة ربه نعم عفوا من رحمة ربه إلى الضالون ذكر الآخر donc qui donc désespère de la miséricorde de son Seigneur à part les égarés يقول في شرح الكلمات يقنط القنوط هو اليأس القنوط لا سي لو يأس لا le انتبهوا لا تخلطوا بين القنوت والقنوط entre القنوت بالتاء القنوت بالطاء ce sont deux mots différents قنوت بالتاء ça c'est الدوام على الاستقامه وطول القيام الconnaître bêta, ce qu'il a dit, al-yas, c'est le désespoir. al Adhalun hum al-mukhti'un li tariq as-sawab. Les égarés, qui sont trompés, qui n'ont pas pris la bonne voie. Al-sharh الشرح الإجمالي لما كانت رحمة سبحانه وتعالى تسع كل شيء وكان الأنبياء أعلم الناس برحمة, برحمة الله وكرمه بين إبراهيم عليه السلام أنه لم يستغرب مجيء الولد مع كبر سنه وسن زوجته آه، ييسا من رحمة الله وفضله وإنما قال هذا مستبعدا مجيء الولد في العادة مع كبر سنه وسن زوجته ثم أخبر عليه السلام أنه لا ييأس من رحمة الله إلى الذين أخطأوا جادة الحق وطريق الصواب Donc ce verset est venu quand lorsque les Malaika a informé Ibrahim qu'il allait avoir un enfant. D'accord Alors qu'il était déjà âgé, lui ainsi que sa femme. Donc de là, de là est venu ce verset. Et Ibrahim, lui, n'a pas dit cela par le fait qu'il désespérait d'avoir un enfant, mais que cela sort du commun. C'est une chose surprenante. Et il a dit qu'en réalité, ceux qui espèrent de la rahma d'Allah sont eux les perdants. Wa kama jaa fi aya inma qala yaqub li banihi euh, ya bani yatahassasu min yusuf wa akhihi wa la ta'isu min Allah, innahu la ya'isu la ya'isu min rawhillah al kafirun. Quand il a dit aux mes fils enquirez-vous des nouvelles de Yusuf et de son frère et ne désespérez pas de la rahma d'Allah, de la rahma d'Allah et ça le peuple mécréant désespère de la euh, désespère de la rahma d'Allah. Donc l'yas bi ruhillah ala kufrun. Comme quelqu'un qui dirait Allah ne peut pas pardonner, c'est pas possible. Ou Allah ne fera pas miséricorde, c'est pas possible. Al-fawaid تحريم القنوط برحمه rahmatillah. Donc cela est illicite. ثانيا إثبات صفة الرحمة لله على وجه يليق بجلاله Cela indique l'attribut d'Allah qui est Ar-Rahmah. ثالثا القنوط برحمة الله من علامات الجهل والضلال. Ce désespoir de la rahma d'Allah est parmi les signes de l'ignorance de l'égarement. Et c'est le même du couf de toute façon. munasabat al-ayat al-bab حيث دلت الآية الكريمة لتحريم كنوت من رحمة الله Donc le lien de ce verset par rapport au chapitre, c'est qu'il indique l'interdiction de cela, de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. ومناسبة الآية للتوحيد للي par rapport au توحيد حيث دلت الآية الكريمة على تحريم القنوت من رحمة الله لأن ذلك تنقيص كرم الله المطلق وذلك منافن كمن التوحيد car désespérer justement de cette miséricorde d'Allah Jal cela mène à réduire de la noblesse d'Allah Jal qui est l'état absolu. Donc cela s'oppose à la perfection du tawhid. Et bien sûr, cette rahma, elle diffère. Et cette rahma a lieu fil dunya. Mais fil akhirah, cette rahma n'aura lieu que pour les mu'minoun. Après Yom al pour les koufars, il n'y a plus de rahma. C'est fini. Mais du fait que Allah Jal les a laissés vivre et que le message n'est parvenu a dit rahma lahum ceux qui ont refusé donc là après c'est un peu de rahma يقول في الدليل الثالث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من رحم الله والأمن من مكر الله وحسنه الألباني كما أفاده المحقق Sur l'Ibn Abbas, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est interrogé à propos des grands péchés. Il a dit le shirk, le désespoir de la miséricorde d'Allah et se sentir à l'abri du coup d'Allah. هذا الحديث يجمع الكل ça regroupe toutes les toutes les questions évoquées dans ce bab يقول في شرح الكلمات الكبائر جم كبيرة وهي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة donc كبيرة كبائر c'est le jam de kabira on dit pas les kabirat on dit le kabair pour parler des péchés c'est tout péché qui en cette dunya soit il mérite une sentence pour celui qui l'aura commis ou alors qu'il y a une menace qui plane sur ceux qui auront commis Yom al-Qiyamah. Même si pas de sentence sur cette dunya sur lui, Yom al-Qiyamah, il y a un grand châtiment qui l'attend. Menace. هذه من كبائر الشرك بالله عبادة مع الله غيره أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ça le shirk adorer avec Allah autre que lui ou tourner vers autre que lui une forme d'adoration هذا من تعارف تعارف أنا plein اليأس وقطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده donc le lias c'est le fait de désespérer d'Allah qui ne t'accorde ce que tu souhaites wa ruh wa rahmatullah ruhullah c'est rahmatullah et bien sûr ce que tu souhaites d'accord dans les choses qui sont en khayr, bien sûr. dans les choses qui sont faire pour toi, bien sûr. Et dans les choses dans lesquelles tu as fait les causes, également. Sinon, c'est du rouleau. Quelqu'un dit, je vous espère de me marier, d'avoir un enfant, il se marie pas, par exemple. Il dit, j'aurai jamais d'enfant. Il dit, marie-toi. Il dit, là, je ne peux pas me marier, je, suis bien tout seul. Il dit, bah, tu n'auras pas d'enfant, non, c'est sûr. Par exemple. Vous voyez, donc quelqu'un qui saute une chose, mais il a fait les causes pour les obtenir. Les causes légiférées. Et il dit, j'aurai pas. Allah va pas me le donner. <clears throat> الامن من مكر الله <clears throat> طمأنينة إلى عدم استدراج الله لعبده بالنعم ووراء المعاصي donc c'est le fait de se sentir à l'aise que Allah ne t'égare en te donnant ce que tu souhaites justement et toi tu perdures sur les ma'asi tu vois ça fait peur des bienfaits nous viennent, et on se dit, subhanallah, tu fais telle et telle chose, tu te dis, ça se trouve, c'est un istiraj min Allah alayya. Des bienfaits te viennent et ils te font peur, en fait. Tu dis, réellement, quand tu regardes comment tu as agi ou quoi, tu dis, j'ai pas été remercié, euh, j'ai pas été euh, reconnaissant, je suis mon j'ai fait telle et telle chose, et malgré tout, tel bienfait me vient, tu vois. Ça te fait peur, des fois. Tu te dis, c'est Allah. Et si ce n'est pas ici, ولا تسالون يومئذ عن النعيم vous دي interrogé يوم القيامة yom al-qiyamah ne serait-ce qu'un verre d'eau que tu auras bu الشرح الإجمالي لما كانت الطاعة هي الشغل الشاغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدف الأول في حياتهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر ليجتنبوها فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضها ولعلها أهمها donc comme l'adoration l'obéissance était la principale préoccupation des sahaba et leur objectif principal dans leur vie ils ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos des grands péchés afin de les éviter donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a informé à propos de certains et les principaux فبدأها بالشرك لأن الشرك بالله لا يصح معه عمل عامل عمل عامل مهما كان دافعه وجودته donc il a commencé par le shirk car le shirk est le pire entre tous et celui qui annule tous les péchés euh, enfin, tous les actes je veux dire quiconque fait du shirk quoi qu'il fasse comme acte quelle que soit la qualité de cet acte il ne sera pas accepté ثم ثنى بذكر الياس من رحمه الله والامن من مكر الله وذلك ليكون المسلم بين الرجاء والخوف ensuite il a dit en deuxième position les espoirs de la miséricorde d'Allah puis le sortir à l'abri du complot d'Allah azza wa afin que le musulman soit entre la peur et l'espoir yaknut min allati wasa'at kull shay'in fa yusi adh-dhun bi akram al-akramin wa la yatamid ala يعتمد kull al-ihtimad fa yatruk al-amal الذي Et ensuite, il commence à penser du mal. Donc, après, afin qu'il ne désespère pas, justement, cette miséricorde, qui elle englobe toute chose, et qu'il ne pense pas du mal d'Allah Azawajel, qui est le plus noble des nobles, et qui ne se base pas sur son miséricorde, de façon totale, du fait qu'il n'arrive à délaisser ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire les actes d'adoration. Tellement désespère qu'il ne fait plus rien. Ils ne à rien, j'aboutirai pas, je, je, je, je ne vais rien obtenir, quoi que ce soit. Donc de là, il en vient à tout délaisser. adam وَعَدَمْ dhon billah » C'est du mal d'Allah que de dire qu'Allah ne va pas te donner ce que tu attends de lui, comme khayr. الفوائد انقسام الذنوب لكبائر وصغائر que les péchés se divisent en grands et en petits. تحريم كل تحريم كل من الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله والنهي من الكبائر le côté illicite du shirk du désespoir de la miséricorde d'Allah et de se sentir à l'abri du couple d'Allah est aussi parmi les kaba'ir bien sûr le shirk est le pire d'entre eux وجوب الجمع بين الخوف والرجاء من Allah il faut joindre entre la peur et l'espoir رابعا نسبة صفة الرحمة على وجه يليق بجلاله خامسا جواز وصف الله بالمكر في مقابلة الماكرين qu'il est permis justement de, de décrire Allah par le makr en cela contrepartie les actes de ceux qui complotent également c'est-à-dire le makr d'Allah il est pour eux sadisan وجوب احسان الظن بالله عز وجل l'obligatoire دو penser du bien d'Allah مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى وفي ce hadith indique دو de joindre لا la peur et l'espoir. مناسبة الحديث التوحيد مناسبة كل الحديث par rapport au حيث دل الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله لأن ذلك يثبت الكمال المطلق لله تعالى وهذا محقق لكمال التوحيد Donc ce hadith vient indiquer l'obligation d'avoir peur et d'avoir de garder l'espoir. Car cela amène justement à confirmer la perfection totale pour Allah. C'est-à-dire que Allah peut t'apporter un bien, tout comme il peut t'atteindre d'un mal. Et cela amène justement à concrétiser la perfection de tawhid. Tu rends Allah son droit. Parmi les droits d'Allah, que tu saches qu'il il est rahim. Et كذلك que tu saches أنه يمكر بالماكرين. D'accord Les deux. C'est pas l'un seulement en dehors de l'autre, ce sont les deux qu'il faut avoir en tête, garder en tête. ملاحظة ذكر العلماء وأنه يجب على المسلم أن يسيروا إلى الله بنا رجاء ولا خوف كطائر بين جناح جناحيه جناحين لكن يغلب جانب رجاء إذا كان في ساعة الاختدار واليأس من الحياة Donc les ulama ont expliqué que le croyant doit être entre l'espoir et la peur, comme l'oiseau a deux ailes. On vole avec deux ailes. Si l'une des ailes, par exemple, se casse ou quoi, l'oiseau il tombe. Ben bah, non c'est pareil par rapport à la peur ou l'espoir. Cependant, il a dit qu'il doit faire prédominer le côté de l'espoir parce qu'il est sur euh, le point de mourir par exemple. Il garde l'espoir que Allah lui pardonnera. Et dans les autres moments, il faut prédominer la peur. Mais il doit garder les deux dans son cœur. D'accord, les deux. D'un, avec un certain équilibre. Moi, يقول في رابع والاخير وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوت من رحمه الله والييس من روح الله ابن مسعود رواه عبد الرزاق وهو صحيح Donc Ibn Mas'ud il a dit le plus grand des grands péchés c'est le shirk ainsi que sortir à l'abri du couple d'Allah le désespoir de la miséricorde d'Allah il le dit deux fois al-qunut wal-yas bima'na wahid يقول في الشرح الكلمات القنوت من رحمة الله والياس من روح الله الياس والقطع الرجع والأمل من الله فيما يرومه ويقصده والقنوت هو شدة الياس donc le qunut c'est le désespoir عفوا الياس attends comment il a mis ça طيب donc en fait le qunut le qunut la différence entre le qunut et l'iyas le qunut c'est le désespoir aggravé pire que le l'iyas d'accord c'est-à-dire que les deux ont le même sens mais l'un est plus dur que l'autre en réalité mais si tu cites là tout seul ça revient prendre le sens de l'autre يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الآثر بأن الذنوب صغائر وكبائر وأكبر ونكبرها الشرك بالله ذلك لأنه لا يصح مع الشرك عمل ولا يقبل le Mas'ud dans ce athar indique que les péchés sont entre grands, petits et plus grands. Et le plus grand, c'est le shirk, billah. Pourquoi Car le shirk, celui qui tombe dedans, quoi qu'il fasse comme œuvre, cela ne sera pas accepté de lui. Donc c'est le plus grand des grands péchés. C'est un grand péché, mais c'est le plus grand des grands péchés. ثم ذكر بعد الشرك الأمن بمكر الله وهو الاغترار بالاستدراج الله للعاصي بالنعم وذلك لما يؤدي من الاعتماد الكلي على فضل على فضل الله ورحمته وترك العمل الذي من اجله خلق en deuxième il a dit justement de sortir à l'abri du makr d'Allah qui est le fait que Allah donne aux désobéissants plein de bienfaits au point qu'il en arrive à ne se reposer que sur la rahma d'Allah et délaisser les œuvres. comme le Mourjia, il fait plus d'œuvres. Il fait pas la salat, Allah le Ghafour Wahim. Il donne pas la zakat, Allah Ghafour Wahim. Il fait zina, Allah Ghafour Wahim. يتعامل بالربا الله غفور رحيم وهكذا ودي جن رمضان الله غفور رحيم ثم ذكر الياس من كنوت من روح الله ورحمته وذلك لما يفضي اليه من سوء ظن بالله عز وجل ensuite il a mis le fait de désespérer de l'exercice d'Allah عز وجل كي amène elle à penser du mal d'Allah et ça aussi ça amène à délaisser les œuvres الذي يقنط من رحمه الله دي pourquoi je la salat ça rien Allah ne va pas me pardonner. Pourquoi je fais le siyem Ça sert à rien. Je ne suis pas pardonné. Pourquoi je sors de la zakat Ça sert à rien. Ah, ça ne sera pas accepté. Pourquoi je fais telle et telle chose Ça ne sera pas... Tu vois. Ça amène kazalik, ou tark min amal Donc les deux sont des azaim. Al-fawaid, tahrim kullin min ash-shirk billah wal amn lillah wal yasn kunut lillah. Al-kunut li ruhillah wa anna al-kabair. ثانيا انقسام الذنوب الى صغائر وكبائر واكبر le péché se divise en grand et petit et en plus grand mais le plus grand dans les kabayr de toute façon ثالثا جواز وصف الله بالمكر في مقابله الماكرين رابعا اثبات صفه الرحمه لله عز وجل او وجه يليق بجلاله خامسا وجوب الاعتدال في الامور كلها كيف هو rester juste en toutes choses que ce soit dans la peur dans l'espoir il faut rester juste مناسبه الاثار للباب حيث دل الاثار على وجوب الرجاء والخوف من الله ce athar amène à l'obligation d'avoir peur et d'espérer d'Allah مناسبه الاثار للتوحيد حيث دل الاثار على وجوب الجمع من الرجاء والخوف من الله لأن ذلك مثبت لكمال الله والمطلق وذلك محقق لكمال التوحيد يعني نفس الذي ذكرناه آنفا donc ce bab كان يتعلق بهذا الخوف والرجاء والمؤمن بين الأمرين كالطير مع جناحيه c'est-à-dire que le croyant est entre la peur et l'espoir de façon équilibrée à la même manière qu'un oiseau qui vole avec deux ailes نعم مفهوم هذا سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك